Токму во тој правец сакам да продолжиме. Верат. И некако дојдов до идеја, едно, затоа што оваа книга ми е многу убава, си ја сакам од поодамна, ја имам преведено на македонски, така да може би, ете во некоја прилика, ако дојдеме до идеја, можеме дори да ја отпечатиме. Значи, готова е може би само некоја ревизија треба да направиме, книгата да се вика и ти можеш да одиш по вода. И ти можеш ходати по води. Од Томас Дейвис, да, малецка жолта нешто, као со човек како оди по вода. Јас пред, не знам, не се секам колку години, ама тоа беше сигурно пред овде да дојдам, значи пред 2005 тамо некаде тие години, седнав и ја преведов, вистина книга која што ми е мила и драга и решив, а и некако и паралелно и се поклопува со посланието, Јаковото послание кој што ќе го прочуваме ова тромесече, да секојаш кој јас ќе имам попладне во сабота, не исклучувам можеби некој ќе цапајле, ама поготово попладне, да, глава по глава ја проучуваме оваа книга. Прекрасна е книгата, можеме многу што да извлечеме од Да, и мојот живот денес исто ја имам преведено, таа со утрински стихови, тоа. па можеме да, да и да ја испритам како скрипта ако некој сака за парем за за сега. Но ти не е многу голема таа книга. Да. Добро. Во ред. Првата глава носи наслов Верата е одење по вода. И ќе се користам со некои мисли од самиот писател, тој ми беше, меѓу другото, и професор на Шведска, заедно со неговата жена Маргарет Дейвис. Таа е позната по тоа што има исто издадена, издадена книга, според еден стих од Библијата, кој што гласи што треба да направам за да бидам спасен. И ако се цегавате едно време тука со оние три хамери еден вид на семинар држев, тоа е баш неизиниот семинар. Жената мене ме подсекеше на Елен Вајт кога дојде, и тоа два пати имав прилика да ја слушам, зашто два пати бев во Шведска и вториот пат дори за два-три месеци пак се погоди таа да зборува и со исто внимание, но тоа со многу повеќе разбирање ја слушав. Сабота, ден сабота, еве како денеска, пет или шест предавања одржа од утрање од час со паузи од 5-10 минути меѓу предавање и нормално поголема пауза за ручек, што беше единствено. Како издржа јас и се водушевам. а е, не знам, по одминати години и се е уште постара од тогаш, а се уште ја држи Господ и се уште го изнесува истиот тој семинар за оправдување со вера. Незинот маш исто така во тој правец и оваа книга е во тој правец. И еве, на почетокот се спомнува еден пример со еден гуру, хиндуистички гуру, по име Садху, кој што објавил датум и време кога тој ќе зачекори на еден познат базен тамо во Бомбај, но во бомбајските вестници ше било објавено и се собрале многу народ. Значи, тој објавил дека ќе зачекори и ќе оди по површината на водата во базенот. И предпоставувате што се случува. Што се случува? Не му успеало. Јас гледав а, од неодамна на еден клип на YouTube, па еден некој си тамо волшебник американски, магионичар, како ги викаат, како оди по вода, Ми ги тоа тоа беше трик. После дори покажаа како изгледа трик, Значи, тоа е некој стаклени платформи испод ставено, па сега тебе ти изгледа од страна како да тој стварно чекори по вода. Ама се забележува, се гледа дека не оди по површината, туку малку упропаѓа така тоа стапалото, таман колку да да оди по таа платформа, да кажеме. Еден, единствен човек, зборувам, успеал да оди по вода. Знаеме кој. Петар. Зборувам за човек. Петар. Но, констатацијата со која што јас се слагам со Томас Девис, тој вели дека е апсолутно нужно, апсолутно необходно за секој христијанин да оди по вода и тоа секој ден. Со тоа што одењето по вода е всушност верата. Кога збориме и велиме одење по вода, велиме дека тоа е всушност вера. Верата е одење по вода. И тоа верата е постојано, постојано одење по вода. Чудно тврдење, но но многу вистини. Ако отвориме во 14 глава Матеј, Мате 14 глава, да отвориме и да се подсетиме на тој случај. Знаеме, Исус нахранува мноштво на луѓе, 5000 луѓе, кото се повлекува, за момент ги пушта учениците да тргнат на другата страна од морето, ги зафаќа бура, 24 стих од 14 глава Матеја. Коработ веќе беше многу стадии далеко од брегот, измачувани од брановите, односно измачувани од брановите, зашто ветро беше спротивен. Интересно, тоа овде би застанал, само би кажал, интересен на овој податок. Ветрот беше спротивен. Ако сакате да бидете христијани, очекувајте ветрот да биде спротивен. Да ве удира во гради, а вие да одите спроти ветрот, спротив ветриштата. А во четвртата ноќна стража дојде при нив, одејќи по морето. Иисус доаја, се наближува кон коработ, оди по морето. Кога го видоа како оди по морето, ученици се исплаши и рекоа, тоа е привидение, дух. И извика од страф. А Исус веднаш им проговори и рече, бидете храбри, јас сум, не бојте се. Јас сум, да. Ево е израз, бидете храбри, не бојте се, кој знае колку пати го има Библијата. А Петар му одговори и рече, Господи, ако си ти нареди ми да дојдам при тебе по вода, по водата. Петар, како Петар. Тој им пак рече, Исус му рече, дојди. Само му рече, дојди. И Петар слезе од коработ и одеше по водата да дојде при Исуса. Тука ќе застанеме. И Петар тргна по водата. Петар одеше по водата. Знаете ли што е ова? Ова е спротивно на сите закони на физиката, на, на како се икше закон на хидродинамика, движење на вода. Но, значи, спротивно на, на законите природни, односно тоа е чудо, тоа е нешто невозможно. Значи, Петар прави нешто невозможно. Знаете, едно мало камче, па ако го фрлите во вода, водата е таква чудна материја, кој што бил еден брат од Свети Николе Братгоце, вика, водата е таква чудна материја. Во, во, во што ќе ја ставиш таква форма, вика, ќе заземе. Во, во ваква шише, во таква чаша, таква форма. <laughs> Односто е као без форма, нели, знаете. Чудна материја, односто, нели, може да биде твр, во тврда состава, па во грасовите и така натаму. Но, на вистина едно мало камче, ако фрлите во водата, тоа пропаѓа. Не може да го држи водата. А овде гледаме човек, цел човек како Петар, не знам колку тежел, колкав бил, во филмовите обично го даваат како некој помалечок, така некако. Обично го даваат, брз, како што бил, брз на говор. Но него го држи водата, тој оди, тој чекори по вода. Што е она? Прашањето се наметнува што му овозможило на Петар да го направи тоа што го направи. Верата. И тоа вели Томас, верата некако само доволна сила која што собствената стварност ја создава од собствената сигурност, то не е вера. Вера во себе, во своите способности. Туку, како непоколеблива доверба во Христовото Слово, дојди. Неговата наредба, што вели на Христа му возможува да направи чудо. Христос го прави чудото. Но чудото се случува. Петар оди по вода. Овде има една силна поука, која ние како христијани мора да ја научиме. Или основата на верата е заедницата со Христа, да го правиме она што е невозможно. Она што не можеме да го направиме со собствени сили. Значи, во заедница со Христа да правиме невозможни нешта. Водата му кажува дека, знаете, ние обично како христијани, ако си го анализираме животот, па обичен живот ние живееме, што нешто многу поразлично. од другите, доаѓаме во сабота на црква, дома е, кој ќе прочите, кој нема да прочите, кој има утреско, кој нема, нема време, брза за работа или било што. И што е толку многу поразлично? Што, што е тоа ние што правиме, нешто, нешто невозможно се случува во нашиот живот? Томас Девис вели, ако не е тоа случајот, тогаш прашање е колку сме ние христијани во вистинска смисла на зборот. Дали ние, дали ние нашиот живот сведочи за нешто невозможно, да речеме, ете, дека, да, точно е, сите ние ќе кажеме некое искуство наше од минатото, ќе речеме, еве, брат, трач може ќе да каже, јас сум пушел, така беше, нели, си пушел порано. И сега оденаш се случува невозможното. Трач се обидувал, или било кој се обидувал, по 5 дена издржува, по 10, по 15, не знам бреме, за мојот братчет можам да кажам од Свети Николе, кој што се трудеше толку многу пати да ги остави и никако, пак ќе пропуши. Но се случува во еден момент невозможното. Прекинува со пушење. Дали, дали нашиот живот е исполнет со такви <laughs> нешта? Или пак, е, во обичаен живот си живееме ние, како сите други. Верата е одање по вода, верата е правење на нешто невозможно. Или овде вели, Вистинскиот христијан е оној кој што станал нешто што не може да биде. Се водушевуваме кога ќе слушнеме серијски убиец. Го чека смртна казна, јас сум гледал на сателитската програма 3 bn Осведочен, да, точно е, вели, јас знам дека не можам да ја избегнам, таа, си заслужив таа казна, дека го чека електрична столица. Но со вера гледа во воскресение, со вера гледа на своето спасение. Тој е обратен. Че нешто не, неверојатно, невозможно за серијски убиец. И ви вели, вистински христијани е оној кој што прави нешто што не може да го направи. И тој го знае сето тоа. Во духовна смисла тој постојано оди по вода. Е сега, која, со која цел дојде Христос на земјата? Прво да го прикаже Божиот карактер. Да му го били образот, да кажам на Отецот, на Бога, а второ и да го врати она едемско и оно едемски лик во самите нас, односно да го врати и кај нас неговиот карактер. Тоа беше причината за Христовото дајање. Секјаваме на Мата 1.21, кај што се вели дека таа ќе роди син, се мисли на Марија, и ти ќе му го дадеш името Исус, зашто тој ќе го спаси својот народ од нините гревови. И сега што е грев? И како црквата некојаш постапува према, према гревот. Различен пристап имаат различни цркви. Некои само гледаат да го третираат симптомот. Меѓутоа коренот на секое зло останува тука и знаете, ако земете и да кинете лисија од некое дрво, или како што вели овде Томас, дури и со мало ноженце, вика, ако тамо рецкате помалку по нешто тамо на коренот на дрвото, джабе е пак ќе дојде пролет, пак ќе разлиста, пак лисија, пак ништо не сте направиле. Се додека не направите нешто како што и направија на липата овде, златната липа пред црква, на која што и го подкопаа коренот која ги местеа кантелабрите, И на крајот останавме, првен ја исекува оваа, овие комшије, после и оваа ја суредија и останавме без липи. И сега не знаеме кога е јуни, кој што вели Јани некојаш. Нема оној мирис, прекрасен мирис од липата. И тоа, тоа е тоа, доека не се сосече коренот. А како кажува Јован Крстител, најавувајќи го Исуса, Матеј 3.10, секирата веќе лежи при коренот на дрвот. Христос секојаш одел на коренот на проблемот, не на симптомите. И се секаваме на неговата позната проповед на гората на блаженствата. Што ќе каже? Ке ги шокира сите. Сите гледале во фарисеите како луѓе кои што се први за Царството Небесно. А тие, за да се покажат колку се а, верни, побожни, уште си додавале човечки закони, па саботата вака ќе ја држиме, па строги закони, па, па ова, по она. Меѓутоа, кога Исус ќе каже во Мате 5.20, тоа било шок за сите. Зошто ви велам, ако вашата правеност не ја надмине нивната правеност, правеността на фарисеите и книжниците, нема да влезете во Царството Небесно. И сега овие велат, па тогаш кој ќе се спаси? Па невозможно е ова. Ако фарисеот за кој што спетаат дека е прв за во Царството Небесно, треба сега ние него да го надминеме по праведността, тоа што е невозможно. Господи, ти бараш нешто невозможно. Иисус ќе каже во истата таа глава, 22 стика, јас ви велам дека секој што се гневи на брата си без причина ќе биде виновен пресудот. Потоа вели, секој кој што гледа на жена со желба или на маж со желба, веќе извршил прелюба со неа во своето срце. Се чули дека било речено, люби го својот ближен и мрази го својот непријател. Тоа е 43-44 стиг листа глава. А јас ви велам, любите ги своите непријатели и молете се за оние кои што ве гонат. Невозможно да го любиме непријателот, оно што ме гони, оно што ме вцуе, оно што, што ме вреѓа. не го треба да го любиме. А кој не люби, 1 Јоанна 4.8, дури и своите непријатели, кој не ги не него познава Бога, зашто Бог е любов. Дефиницијата за тоа што е Бог. 1 Јоанна 4.8. Иако читаме во Коринкјаните 13 глава, познатата глава, Ќе видиме што е љубовта. Долго трпи, милостива, не завидува, не се фали, не се вообразува, не се однесува, не пристоја, не го бара своето, не се раздразува, не држи сметка за зло, не се радува на неправдата, а и се радува на вистината. Се премолчува, се верува, на се се надева, се трпи, љубовта никогаш не престанува. И овде сите на глас можеме да кажеме, ова е невозможно. Верата е одење по вода. Верата е правење на невозможно, на нешто што е невозможно, нешто што не може да биде од нас, а тоа да бидеме. Тоа го прави верата. Божиот закон, ова е цитат од одбрани сведоштво, пораки. Selected messages, одбрани пораки. Божиот закон ги осудува љубомората, зависта, омразата, злобата, осветолюбивоста, страста, побудите кои што извираат од натрешноста, но не се откриваат во отворено дело. Не затоа што за тоа недостасува волја, туку прилик. Овие грешни побуди ќе бидат обелодените кога сите скрини дела, било добри или зли, Бог ќе ги изведе на суд. Ево е коренот, знаеме од каде све произлегува, од мислот. Од срцето, да. И сега некој ќе треба, значи, да ви каже, односно Исус вели дека вие треба да, го сме, да ги смените мислите, треба да ги смените чувствата. А ако ја читате Елен Вајд, таа вели дека мислите и чувствата заедно го градат моралниот карактер. Тоа е тоа што ни треба, нели? Сите се бориме за карактер. Невозможно. Но во Матеј 19.26 Исус ќе каже на луѓето она што им е невозможно, на Бога, за Бога е се возможно. И за Петра било невозможно, и за било кој од нас, е невозможно да зачекориме по површината на водата. За Бога е можно. Тоа го видовме во случајот со Петар. И еве, сега кажу овде едно мало искуство на писателот. Вели, предизвестно време разговарав со еден пријател кој не е христијанин, за особените на љубовта од 1 Коринкјаните 13 глава, кој што ги прочитав, ги знаем. Истакнув дека акцентот е ставен на внатрешниот живот. И да, така е. Тоа се оние скриени а, духовни греуи така наречени. Не надвршни, не. Сите ние знаеме да гледаме попреко на пијаница, на не знам ваков, на курвар, на било што. тоа на љубомората, на злобата, на зависта, на Тоа е скриено, тоа не се гледа, меѓу тоа, тоа е корено, тоа е всушност тоа што го прави карактерот. Вели, љубовта не познава нетрпеливост, не знае за любомора, никогаш не престанува и така натаму. И мојот пријател, вели, уверено заклучи, па тоа е невозможно. Не може да ги промени своите чувства. Тие се, све, се всушност вие. И добро му одговорил, тоа е, тоа си ти. Тоа е твојот карактер, твоите мисли, твоите чувства, тоа си ти. Тоа сум јас. Моите мисли, моите чувства. И изгледа дека е невозможно, да. И сега тој истакнува дека неколку групи на луѓе, еве, стоиците, нивна цел е отфрлање на сите чувства. Во хиндуизмот крајната цел е губење на сите желби, или еве, йога. Ако некој вежба, може би по-добро знае и од мене, меѓутоа, да се испразниш од самиот себе си, тоа е целата. Не, табула раса. Така ли беше? Може би грешам празна табла, нема ништо на тебе. Треба се да тргнеш. Епа, ако тоа е нивната цел, а овде Бог, нашиот Бог, нашиот спасител ни вели дека <laughs> треба да ги средиш мислите и чувствата тука. Како можеме да, <clears throat> да, да, да кажеме дека тоа е нешто што е премногу. Кога е и во други групации религии, а, сака да се постигне на таква цел. Навистина да се стане христијанин да, значи да се бара од Христа следното. Господе, нареди ми да дојдам при Тебе по водата. Односно, Господе, дај ми сили, затоа што јас не можам, тоа е за мене невозможно, да секој ден одам по вода. Тоа е верата. Верата е одењето по вода. Невозможно е, за кого од нас е возможно да го отрне гревот од себе? За кого од нас е возможно да го победи гревот? е било која грешна страт, слабост и тие слабости. Минатиот пат кажавме, спомнавме, значи, често пати се случува да па кој знае сто пати, стотици пати да паѓаме на едно, едно те исто. Ето, слаби сме на некоја точка. И изгледа дека е невозможно, и е невозможно за човек. Можно ли е за нас како луѓе да го држиме совршено Божиот закон? И тоа е исто така невозможно. Меѓутоа, верата е одење по вода, верата е правење на нешто што е невозможно. Верата во Христа, факењето за неговиот збор, за неговото слово, за неговите ветувања. А Исус вели, дојди на секој од нас. Ни вели, дојди. Ке видиме следниот пат, здрави, ако биде тоа следната сабота или некојаш понатаму, што всушност се содржи во таа наредба, дојди. Мислам дека тоа беше во другиот дел, меѓуто имаше една мисла дека одлуката за да послушаме е наша, но силата за да ја извршиме е, таа заповед да ја држиме е негова, не е наша. За нас е невозможно. Но за Бога се е можно. Ќе продолжиме следниот пат. Нека му е слава на Бога. Амин.